Iskaichunka kimsayoh kah capítulo. Pelatopa jaiyanman Jesusta posasjankomanta. Jesús Jesusta pelatoman posacherjako. Paikunam Jesusta o Kairunaja nacionni ikupi runakunatam, umachachkan impuestota reisisarman amaña Pai Paija pikuchkan, Cristo o rey Nispa chaymi Pilato tapurja. Hamchu kanki kunapa reini, Nispa. Chaymi Jesus ñatag nerja. Ari, hampa jaikiman hinam. Nispa. Hinaptinmi sacerdotikunapa runa runakunata Pilato nerja. Paypiqa manami matapas tarinichu sentencianaypaj paginaja, Nispa. Paykuna ñataqmi haparirqaku. Chayrunaqa Galilea laupipas chaynata Judea laupipas kamaragmi... runakunata yachachichkan pa kontrampi, nispa. Re Herodespa posas Jesusta posasqankumanta. Galileamanta o mi Pilato tapurqa chihapchus Jesusqa Galileamanta gobiernas Herodespa gobiernasqanmanta y yacharuspanñataqmi Herodesman posachirqa. Payqa Galilea laupi gobiernaq kachkaspampas Chay PIM pim kachkarja ME Jesús TARIKUIKUSPAN anchayatanya KOSIKORJA PAIMANTA uyarispanmi unayña MUNARJA ima milagro rurasqanpas JAWAIKUITA Achka kutita JESÚS jam manam imatapas rimarirqachu. Chaypitaqmi Dios sacerdotikunapa jefinkunawan kunapas Paikunam TA Jesusta uyampipuni AKUSACHKARJAKO Erodesme soldadon kunapiwan Jesusta despreciar jaco. Borlacospam, sumasumach pachawan kuterecherja. pelatoman coterecherja. Erodesoan pelato chignenacosja copas, punchaupim amistarur jaco. Jesusta wanyunampa sentencias jankomanta. Pilato huñorachimorja sacerdote kunapa jefen Jodio conapa en aspa wakin runakunata, paikunatam nerja. Kay runatam pusamuarjan kichik, runakunatam ujarin gobiernopa kontrampi, nispay kichik. Aswanja akusas tapuspaymi, kichik hinaja ima faltantapas mana tarenicho. Mana uchayoq kasqanta yachaspanmi, erodespas kuterachimuwan. mana hinapas, manam imatapas rurarjachu pa jinaja mi kachaykusaq, nispa. Pascua fiestapim watan watan Pilato huk presuta kacharinan karja, aswanja llapayankum japarirjaku. Chay Jesusta wañuchispayki, Barrabasta kachaykapuayku, nispa. Chay Barrabasmi gobiernopa Cunata runakunata hatarirachisqanmanta, enaspa runa carcel Pi kachkarja. Jesús Jesusta kachaycuyta mi paikunata Pilato rimapayarqa. Chaymi hasta astawan rajaparirqaku. Chakataruy, chakataruy, nispa. mi Pilatunyata kaywanja kimsa kutitaña nerja. Ima mana allintañataq payqa rurarurqa, wañunanpaq manam ima faltantapas tarinichu. y mi kachaykusaq, nispa. Jesús mañaspankum astawangra haparirqaku. Chaynapima runakunapa mañakusqanman hina Jesús tama wañunanpaq Pilato ikorja. Runakunapa mañakusqanku Barrabastam illaqa Paima Payma gobiernopa kontrampi runakunata atarichispan runatapas wañurachirqa. tama entrega runakunaman ikorja munaskankuta ruranankupa. Jesús ta chakatashankomanta. Chakatanankopa Jesús ta posaspankum, chakramanta kutichkaptin sirine Pa sementa aperurjaco. Paimanya hombre omrechiptinkum Jesús pajipanta rerja. Paipa Pajipanta rerja achkallaña runakuna. Warmikunapas achkallanya mrerjako, Jesús manta japarillawanña wajastim. Paikunata jawarispanmi Jesús nerja. Jerusalén guarmi warmikuna. Amayaño hamantaja waqaychikchu. Waqaspaja waqaychik kikichikmantawan wawaykichikunamantaya. Hamuq punchawkunapim ninhaku. Mayna kusisqa mana wachakuqkunaqa, hinaspa mana wawa ñuñuq señorakunaqa. Nispa. Runakunam urqukunata ninhaku, tuñiykamuy nispa. Muhukunatañataqmi ninhaku, takayku ayku nispa. Kawsaq sachata kainata ruraspankuqa, imananqakuraq chakisqa Pusarqakutaqmi mana Jesús ruraq iskay runakunatapas Jesuswan kuskata wañuchinankupaq. Umatullo sutiyuq muhuman chakatar chakatarqaku Jesusta. runa mana allin ruraq iskaynin runakunatapas. Puknintam chakatarqaku alliqlawninpi. Puknintañataqmi chakatarqaku ichuqlawninpi. Chakatachkaptinkum Jesús nerja Tai tai. Pampachaykuy, manam yachankuchu imam jankuta. nispa. Soldadukunañataqmi Jesuspa pachanta pasa y tuparunanpaq. parunakunapas ayaykuspam qhawachkarqaku iman pasakusqanta. Judiokunapa kamachiqninkunapas burlakuspam Nerjacu. Huakin runakunatam librarja. Chaynaqa kikinlla Dios pa' dios chigap Cristo kaspanja. Nispa soldado conapas azoicospancom, vinagreta borla borlacorjaco. Judío conapa reining caspaiqueja, quiquillaiquia lebracui, nispanco. Kruznimpa omampim geljasja carja, kaimi judío conapa reining, nej. Chaypi warkusja manalin rora ronapas, Jesús tam camerja. Cristo caspaiqueja, nispa chaikame chay grunata Jampas Hampas wañunaykipaq Dios Dios Diosta mana manchakunki, ruras allin rurasqanchikmantam kaipi kaypi paimi Paymi nyakarichkan, mana imamanta. Chaynata Jesús. ruspan niykurqa. Jesús, munaychakusqaykiman chayamuspaykiqa, yuyarillawankima, nispa. Cháime Jesús ñataq nirqa, chihaptam niki, PUNIM ñuqawan kanki paraisupi, nispa. Jesús mi Wanyukum. Kaipacham tutayarurqay IAJA CHAUPI PUNCHAUMANTA las tres kama. Inti tutayaruptinmi templope santuario TE LAPAS, telapas cororja. Jesús ñataqmi japarerja Tai tai, espirituitam homoiki. Nispa. Chaynata kunapa kunapa Nin ningmi chay kunata hawaspan Dios talabarja. Chigapta punim kairunaja, mana uchayuq Nispa. ta hawanampaq Liu takakostin chay tahawaspanko Hashunkuta takakustin asurikurqaku. Jesús kunanyatagmi, Galilea laumanta rejuarmi kunapiwan karullamanta hawachkarjako. Jesús ta pampa y cushankomanta. Carham kunapa cortimpi consejero, José y su tío allen justuruna. Paija carja judea laupi kaj arimatea yachtayogmi. Paija manam jucliachu carga, cortipi tantias jankuampas, nita ruras jankuampas. Paipas Diospa munaychakusqantam suyachkarqa. Paimererja rirqa Jesús pa cuerpon mañaq. Cruzmanta uraykachispanmi, Fino sabanaswan wankuykurqa. inaspan pipapas manaraq y jajapi Chai sepulturaman churaykurqa. y susedikorja, samana prepara preparakunanku Punchaupim, otag samana punchawpaq tumpallaña faltachkaptingmi. Galilea laumanta ricorjacum riq warmikunapas, mainam y Rikurhakutaqmi imaynam cuerpon coman Wasinkuman miskias na hampita preparar prepararjako. Inaspam ley hina, samana punchaupi samarjako.